Hala, e, ze berrirekin behar dugun e, e postik ateratu, olako goi gailur baten e, ondotik, e, pratikan e, piskat edo ele ederak e, bezala kontsiliatuak dira, Eh, formalen gainean gora ipatzen bani bada eundalero eta mabost estatu gehi Europar eh, ordezkaritza hor eh, adostu direla formatu batean, haundi nahiago dela bigradoren aipatzeko ordez batkako kakos bost aipatzen denarik, e, gertatzen da hori e, sete aipatua dena, pratikan nola hori egiteko bidea, ze, ze bide hartuko den. Eta hortan, ez da e, ikusten, ez da ikusten hor ere e, zientifikoek aipatzen duten metodo bat, eran nahi baita gaur egun lurpean dian gaz eta petrolio eta ikatzen eh, estoken eguneko larogoia behar da utzi. Eta horrek, gana idu, segidan behar dugula lehentasuna eman, berriztagarriak, fosilen aldeko dilu samailo iten dena laguntza edo subvenzionen bidear, ez estatu eta bidiratu hori um, berriztagarrien uh, gunerat. Eta hori ezparin bada ipatzen, hitz eta sede horiek beharra baino askoz uh, apalagoak izanen dira eta terabide faltsuetara joiten gira. Kontra erran horiek berdira praktikan uh, ikusi eta plazaratu, kontora epelaboreko interes batzu barin badira ekonomia eredu baten aitzinarazteko eta horrekin nahi balin bada nola baiteko jendarte eredu bat eh, plantan atxiki, kontradikzioan txartzen da gero gehiago sortuko diren aldaketan klimatikoari lotua diren muturreko gertakari klimatikoak hortako gaur egun ezingotak gehiago onartu enpresa batzun interesantzat zentaparean gertatzen dena da, de gure eh, laborantza ere duak eta helikagai eh, e, eh, iturriak dira zalantzan ezarriko, xorekak eginen dira hainbat erritan, hortako gara haintzinatu eta ez honartu ulako horiek espikatuz bai aterabideak badirela bai alternatiben finantzatzeko badirela hainbat diruiturri paradiso fiskala etan direnak eta ez direna unkitzen, eta alternatiba zehaz batzu ere badirela gaur eta egun erritarrek bereatzen altuztena, eh, ez eh, be, petrolio bat azdukun dependientza hori indartzeko.